alaikum wa rahmatullahi wa Draga braća, ja prije nego što pođemo sa našim predavanjem iz Sirije, upozorio na važnost onoga zbog čega smo se mi ovdje okupili, na važnost izučavanja šarijata, izučavanja Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam, Sire poslanika sallallahu alaihi wa sallam i izlačenje pouka iz toga za naš život i ovaj trenutak u kojem mi živimo, I za početak u uvodu spomenuo bi predaju od Bera ibn Aziva radi Allahu ta'ala koji je jednom prilikom kupovao konja ili devod Ebu Bekra radi Allahu ta'ala i na kraju kad se dogovorili o cijeni rekao mi Ebu Bekra hajde kreni sa mnom uzješi da zajedno idemo Ka, rekao mu je ovaj plemeniti ashab neću vallahi dok mi ne ispričaš slučaj i događaj uh, prilikom hijdre ono što se desilo s tobom, s poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, želja ashaba za sunnetom i proučavanjem sunneta Rasula, sallallahu alaihi ve sellem, je bila u istinu velika. I zato mi treba da skrenemo pažnju vama na pozornost, na slušanje, eh, jer znamo da smo prevalili veliki i dalek put da bi došli ovdje u Mađarsku, da bi eh, u ima Allaha Đalešanuhu proučavali islam da bi se time okoristili i pošli sa velikim dodatnim znanjem u naše zemlje odnosno u dijasporu gdje živite kako bi činili davu na Allahom putu. Što se tiče Sirije, ja ću spomenuti neke pouke, odnosno uzet ćemo nekoliko dersova, a i spomenući ću, na početku i dijela i knjige iz kojih sam uzeo ove pouke – nećemo spominjati događaje osim ako nam budu, budu potrebni da bi iz njih izvukli, izvukli pouke. Prva knjiga i prvo dijelo jeste od Munira Mohameda Gadbana gdje on govori o, o jednom a, aktivnom aspektu u, o, u siri Resula sallallahu aleyhi ve sellem na koji način je činio davu, kako je odgajao ashabe i tako dalje. Također dijelo od Ahmeda Šakira iz Sire i djelo od Abu Bakr al-đazairija, to je što se tiče knjiga, i uzeo sam dosta iz dersova i kaseta poznatih šejhova, a većinu, većinu tih predavanja iz Sire je, koje e, sam uzeo od e, Nasira Umara. Ja smatram da islamski umet danas nema veće potrebe ako to posmatramo kroz prizmu, kroz prizmu unapređivanja islamske sahve i islamske dave, od potrebe za jasnim pogledom i usmjerenjem i ispravnim, ispravnom idejom koja će nam objasniti i pokazati u našoj davi gdje stati, gdje se zaustaviti, kako, odakle početi, kako ponovo krenuti, kojim putem ići, šta uzeti za cilj, kako odrediti, prioritete, kako odrediti prioritete, kada saburati i zadržati se samo na, na, na ibadetu, i na dovama, kada izići sa otvorenim pozivom u tevhid, pozivom u davu i kako, kada izići u džihad i tako dalje. E, muslimani su, braćo, poslije pada hilafeta, koristili razne metode i puteve, želeći vratiti i obnoviti hilafet. A i danas mnogi islamski pokreti koriste, koriste razne metode i puteve iznalaze dakle razne metode kako bi vratili hilafet i ponos, ponos islamskom ummetu. Tako jedni misle da je, da je put otvorenog džihada i sukoba sa džahilijetom i džahilijetskim okruženjem od prvog trenutka jedino ispravan put. Drugi smatraju da je politički angažman, ulazak u parlament, osnivanje političkih stranaka u situaciju u kojoj mi živimo jedini put u uzdizanju islama i zaštiti islama. Treći, u odgoju i duhovnoj izgradnji vide i traže zadovoljstvo gospodara, gospodara svjetova. Četvrti su zagovornici, uslovno rečeno, gole dave. Samo poziv, dava, dava, stalno i misli da, da ako okupe oko sebe određenu skupinu ljudi kojima će objašnjavati, objašnjavati islamske propise da su, da su uspjeli i da je to, da je to dovoljno. Zbog svega toga nam je cilj da se kroz određeni broj predavanja i sire osvrnemo na život poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu davu i poziv u Allahu vjeru i da pokušamo objasniti kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem odgajao plemenite ashabe kako je uspostavio islamsku državu kako je e, njegova poslanička dava postala poput sunčevog svjetla ili zraka sunca koje su obasjale čitavu zemaljsku kuglu. Jer nema sumnje, braćo, da je poslanikova uputa najbolja uputa i da, je, da nam je se obavezno vratiti u svakoj situaciji na njegov sunnet i njegovu siru da bismo uzeli pouke koje, koje za nas život znači. Jer Allah Đalešanuhu kaže u Kur'anu u suri Ahzab u 21. ajetu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Dakle, vi u, poslan, u poslaniku imate najbolji uzor za onoga ko vjeruje u Allaha Đalešanuhu, za onoga ko, ko se nada Allahu i milosti ko vjeruje u sudnji dan. Spomenut ćemo sada neke koristi od proučavanja sirije ono što vi ne možete zapisati, to treba upozoriti, braću, dakle, iša Allah, vi ćete dobiti i kasete, a isto tako i skripte sa ovih predavanja, pa bi možda bilo dobro da, da pozornost bude na slušanju, na slušanju predavanja veće, veća nego, nego na zapisivanju, kad je u pitanju sira. Dakle, ja se onaj, ograničam kad je u pitanju sirana, ćemo na slušanju. Prva stvar jeste, i prva korist koju želim spomenuti od proučavanja sirije, jeste da to predstavlja i znači neophodnu poputbinu dajama i muđahidima u jačanju njihove težnje i odlučnosti u ulaganju maksimum truda i davanju sve od sebe radi ponosa ove vjere i uzlizanja zastave tevhida. Zatim spoznaja vrijednosti blagodati uputi koji je Allah Đelešanuhu podario, podario mu'mina, mu'minima, mu'minima i osjećaj ponosa što se pripada, što se pripada ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što smo što smo njegovi sledbenici. I zbog toga što se što, što, što se žrtvujemo na tom na tom putu islama, na putu dave i džihada. Druga stvar jeste i druga korist da je sira Allahu poslanika sama po sebi braćo muđiza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od mnogobrojnih znakova njegovog, njegovog poslanstva. Tako kaže Imam Ibn Hazm, rahmetullahi alaihi, proučavanje sire Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem od strane onoga ko to čini sa razmišljanjem nemido, neminovno za sobom povlači vjerovanje i svjedočenje da je on Allahov poslan. Dakle, onaj ko istinski proučava siru poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ta, to proučavanje sire će ga nevinovno dovesti do, do zaključka da, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, da je on posljednji Allahov poslanik i kaže i da ne postoji ni jedna druga mudžiza osim sire, to je dosta. To je dosta kao mudžiza za poslanika i dokaz njegovog poslanstva. Treća korist koju želim spomenuti jeste upoznavanje puta koji vodi ponosu islama i muslimana. Znamo kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem spomenućemo neke događaje kako je počeo davo kroz koje faze je prošla dava i na koji način je Allah Đelešanu upotpunio svoju vjeru. I kako su muslimani došli do ponosa, kako su došli do islamske države i kako su došli do voćstva koje je Allah Đelešanu obećao mu'minima i koje je po prirodi stvari pripada, pripada, pripada njima. Dalje, korist od upoznavanja sa ličnostima ashaba i sa vrijednostima koje su oni posjedovali, koje su, koje su, koje su ih dovele na, na, na, na prvo mjesto, koje su ih dovele do toga da budu vođe čovječanstvu. Dakle, šta su oni imali od tih vrijednosti? Koje su njih osobine krasile? Nisu došli tek tako, ta, nije Abu Bekr izabran tek tako za, za halifu Muhammeda, za prvog halifu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ni Omer, ni, Abu, ni Osman, ni Alija i tako dalje. Dakle, šta je to njih krasilo, a što da, nama danas fali i što treba da imamo ako želimo da ostvarimo, da ostvarimo, da ostvarimo naš cilj. Dalje, Sljedeća korist od proučavanja sire jeste to što sira, proučavanje sire predstavlja užitak za dušu i hranu za srce mu'minsko i to je ono što povećava, povećava iman mu'minu i kad mu bude najteže, čitajući siru, gledajući na iskušenja koja je prošao, kroz koja je prošao poslanik sallallahu sa veselem, kroz koja su prošli njegovi ashabi, ta prva neponovljiva generacija, povećavamo se jekin, ubjeđenje i povećavamo se, povećavamo se iman. E, sljedeća od koristi proučavanja sire jeste upoznavanje uzroka pobjede, pobjede i poraza. I zadnjim korist koji bih spomenuo prije nego što pređemo na naše predavanje jeste upoznavanje sa najboljim i najidealnijim programom, programom za život, a to je poslanički program Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Prva stvar, vačo, koju želimo spomenuti jeste sam početak dave, sam početak poziva u islamu od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U sirama se spominje prvi period da je bila tajna dava. Tajna dava i sad učenjaci razilaze o tom periodu. Mi ćemo uzeti da je ta dava trajala, tajna dava trajala tri godine. Tri godine i ićemo odma na jedno vrlo važno pravilo koje se izvlači iz toga kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem činio davu. A to je da je sam početak bio u znaku odabiranja, u znaku odabiranja i selekcije ljudi. Koga je Resul sallallahu alejhi ve sellem prvo pozvao islam? Prvo Ebu Bekra. Odnosno, ko je bio prvi musliman? I prvi da tako kažem taj kamen temeljac u davi. Bila je Hatidža radijallahu ta'ala. A znamo iz kakve porodice, iz kakvog plemena potiče Hatidža radijallahu Zatim Abu Bekr, pa Alija, pa Zaid ibn Haris i tako dalje. Dakle, poslanik sallallahu alaihi ve sellem u svojoj davi pravi selekciju, kako, kako su zaključili ljudi koji su pisali sire, pravi selekciju i, na, i kasnije tim putem, tim putem odabira ljudi koji će kasnije biti glavni stubovi i nosioci te dave, išao je i ko? Išao je također i Abu Bekr radijallahu ta'ala. Abu Bekr, koji je među prvima primio islam, on je krenuo, on je bio omiljen u svom narodu. Bio je lijepog ahlaka, bio je bogat, bio je, kako kažu, jedan od najčistijih kurejšija. Bio je jako učen čovjek, tr bogati trgovac i tako dalje. I preko njega, hajde, ja bih volio kad bi mi neko od vas spomenuo, osim ovih modernisa, od ovih koji slušaju seminar i kojima je obavezan ovaj seminar i slušanje predavanja, da mi neko nabroji e, ljude i ashabe koji su sebebom Ebu Bekra prihvatili, prihvatili islam. Abdurrahman ibn Abdurrahman. Najugledniji ljudi, najugledniji ljudi su također preko, preko Ebu Bekra prihvatili, prihvatili islam. Zubeir, Zubeir, Talha, Talha ibn Ubejdullah, dakle stubovi u svojim, u svojim porodicama, odnosno, odnosno u svojim plemenima. I danas, dakle, ovo izlačimo povuke radi nas, i danas također, daija, dakle, vidimo kakve treba kvalitete da posjede jedan daija, onaj koji poziva u Allahu u vjeru, na, poč, na samom startu, na samom početku, Koje su to osobine, dakle, koje su krasle Ebu Bekra? Kao daju i kao, kao prvog muslimana ili jednog od prvih muslimana. Prvo je ahlak. Ahlak je ono što plijeni, što plijeni pažnju ljudi. Ljudi vole lijepo ponašanje, ljudi vole poniznost, ljudi vole skromnost, ljudi vole iskrenost. Dakle, sve one osobe, makar on ne bio takav, makar ne bio takav, i kad pozivaš u islam prije svega svojim lijepim ahlakom, prije nego išta, što išta progovoriš, ti ćeš svojim ahlakom zainteresovati sigurno ljudi. Druga stvar jeste kultura, odnosno naobrazba. Ja pod, kad govorim o ovome, ja pod ovim prije svega podrazumijevam na dobro poznavanje društvenih prilika u kojima čovjek živi. Dobro poznavanje društvenih prilika i kretanja, a to ne može poznavati nepismen čovjek. Dakle, to može poznavati iskusan dajak koji prati situaciju, koji prati situaciju i koji je ljubomoran prema Allahovoj vjeri, koji traži puta i takav iskusan daija, takav iskusan daija će naći puta do srca, do srca ljudskih. Kako kaže Allah Đelešanu, efala je tadebbarun al Kur'anem ala klubin akfalom. Zašto? Zar ne razmislite o Kur'anu ili su vam na srcima katanci? Dakle, na srcima su katanci, treba naći ključ, treba naći puta do tih srca. A to će, inša Allah, jedan istinski mu'min i dobro obrazovan daija, koji je upozna sa situacijom, sa društvenim kretanjima u, u, u sredini u kojoj on živi, uspjeti, uspjeti uz Allahu pomoć pronaći. Treća stvar jeste društveni položaj, koji je vrlo bitan, koji je vrlo bitan kao oskočna daska, daska u davi. Mi znamo da ljudi vole dvije stvari i da ljudi cijene dvije stvari, a to je i metak i ugled. Ebu Bekr je imao obodvoje. I metak i ugled. Poslanik sallallahu alaihi sallam u jednom svome hadisu kaže idhed fi dunija yuhibbuka Allah izhed fima inda nas juhibbuke nas. Dakle, budi zahid u pogledu dunjaluka. Bolje ćete Allah. Budi zahid u pogledu onoga što je kod ljudi, bolje ćete, ćete ljudi. Dakle, ako si nezavisan, ako si neomisan od ljudi, jer siromaštvo i taj stepen, to, to nije uslov, ali kažem da ljudi to cijene. Zato je danas profesionalizam u vjeri, po meni, jedna velika, velika prepreka i zapreka na, na, na putu davinu. Ako radiš kao hođa, ako radiš kao ima, ti si, ti si obavezno vezan za određeni džemat, za određeni krug ljudi koji te plaćaju. Oni te plaćaju, dakle, ti nisi nezavisan na, na, to, na tom polju. A u ovakvoj, u, ovakvim, u, ovakvoj, u ovakvim odnosima kakvi danas kod nas vladaju, oni smatraju da oni te plaćaju. Dakle, ti si već, po, već sam po, po ponižen, ponižen s te strane, s te strane i ne možeš da djeluješ neovisno. A također i društveni ugled igra vrlo važnu. Dakle, to je kad je u pitanju sami početak davi, e, spomenuli smo ove osobine koje treba, treba da posjedan daji. Drugo što se izlači na samom početku iz ovog tajnog pozivanja jeste, braćo, uloga žene. Uloga žene muslimanke u ovoj prvoj fazi bila je izrazito velika. Izrazito velika. Mi ćemo kad čitamo siru vidjeti da je većina mladića koja je prihvatila islam da su bili oženjeni. I kad su činili hijđre, u Abesiniju jednom i drugi put i kasnije u Medinu, dakle da su s njima činile hijđu i njihove, i njihove žene. I podnijeli su za islam, za islam sve, skoro sve ono što su podnijeli, podnijeli ashabi. Vidjet ćemo kasnije kad je, pita, kad je bilo pitanje taj, e, tajna dava. Kad je bilo u bila tajna dava. Tri godine u kući Erkama ibn Erkama Resul sallallahu alejhi ve sellem okupljao ashabe. Njihove su žene znale za to, je l' tako? Znale su, znale, znale su za, za, za to okupljanje. Nikad niko to nije otkrio. Nikad niko to nije otkrio. Kod nas danas nije tako da. Pogledajte koliko je povjerenje bilo kod tih žena. Kako su one shvatile davu? Kako su shvatile islam i kakva je njihova uloga bila? Zato mi danas moramo dati ženama muslimankama njihovo mjesto u brigi za islam. I kao suprugama, i kao majkama, i kao sestrama, i kao kćerkama, one moraju osjetiti, osjetiti tu, taj svoj zadatak, taj emanet, isto, isto kao muškarci. Kod nas danas nije tako. Nije tako, čak i kad je u pitanju ova, ta, ova tajna. Mi znamo da su u ratu žene zvali osmi, o, osmi bataljon ili Helenese, ili osmi korpus, šesti korpus, nije bitno kako. Zbog čega? Mi neki dan sjedimo dole u selu u Bočini da, da priča ka, i kaže meni brat, onaj, došao ja kući, žena me pita, brat se, bra, brat se nije uopšte vratio iz Čečine, još ne, Ja ne znam čak kaj ni da je otišao. Ja nisam znao da je otišao. I kaže mi žena, kaj, jel došao onaj brat kaj iz Čečini? Kuda, ja ne znam da je otišao. A ti znaš da, da već treba, da, treba već da dođi. Dakle, to je jedan moment koji je, po meni je vrlo jako bitan. Ja, jer zaista kad proučavamo siru, dakle, prve generacije, ko je, ko je bio prvi musliman? Žena. Kad, ko je bio prvi šehid u islamu? Žena. Sumeja radi Allah ta'ala. Dakle, uloga žene je u istinu, u istinu bila, bila velika i na to ja, e, ja sam e, vidio potrebi da, da spomenemo jednu od pouka na ovom, na ovom prvom predavanju jeste uloga žene muslimanke u davi i u nošenju tog emaneta. Treća stvar koju želim spomenuti, dakle, u tom periodu, Kurejši vidimo da kure i Sirije, da Kurejšije ne pridaju veliku važnost na početku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovom tajnom pozivanju. Čak uopšte na to ne obraćaju veliku pažnju. I više su im, čak su im više smetali oni, oni ljudi koji su ostali na, na, čistoj, na čistoj onoj fitri, koji nisu obožavali kipove, nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako Ahmed bilježi, bilježi onaj, jednu, jednu predaju od Abdullah, od, eh, od Ibn Abbasa, da je došao jedan trgovac kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem odnosno kod Abbasa kod njegovog amidži i zatekao zatekao je Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Hatidžu i Aliju gdje klanjaju došao je na Arab i kaže što vi radi pita Abbas kaže ko su oni pa kaže Abbas ovo je moj bratić i ovo je moj bratić i ovo je žena od ovog mog bratića koji smatra da mu Allah objavljuje s nebesa. I kada je tako mi Allah, ja ne znam više nikoga da ovdje u Mekiji da slijedi ovo što, u što on poziva. Dakle, nisu uopšte vršali puno pažnje, puno pažnje, puno pažnje te stvari. Zbog čega? Zato što je početak bio u priznavanju Allaha za gospodara. Dakle, zatvara, zadržavanje, zadržavanje na, to, na tom principu. Usađivanje akide u srca, u srca ljudi. Još akida nije našla svoje mjesto u društvu još nije ušla, ušla u sve pore društva. Zato ćemo vidjeti, zato ćemo vidjeti često puta kako, dakle, ovo učenjaci koji proučavaju siru odmah povezuju sa našom stvarnošću i kažu, vidjet ćete danas, često puta kod mnogih muslimanskih pokreta, kako ih taguti trpe, kada? Kad svedemo islam samo na mesčid, na klanjanje u mesčidu, ono po onoj ne uzubillahi po onoj nekakvoj paroli, caru caravu, Bogu Božije, nemoj, nemoj, nemoj islam miješati u politiku, u ekonomiju, e, nemoj zalaziti u tu sferu, eto ti mesjid i obožavaj Allaha Đelešanu koliko god hoćeš. I u Vašingtonu, i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Evropi, u, bilo gdje, na bilo kom mjestu. Dakle, oni te tada tolerišu, dokle? Dok ne pođeš sa islamom, sa Allahovim zakonom, sa Allahovim programom, ulaziti u društvo i njega nuditi kao jedini sistem, jedini zakon koji vredi za čovjeka do sudnjega dana. Kada nastaju problemi? A razlog to, to, to je te tolerancije upravo tu. Upravo to što postoje takvi ljudi koje, ne, bitno je da mi obstojimo takvi kakvi jesmo, razdvojit ćemo vjeru od, vjeru od države, vjeru od politike i gotovo. Tako ćete priznati, u islamu ne postoji tak, e, takva stvar. To sveštenstvo koje, koje je napravilo, na, napravilo nekakve kamene institucije, kamene institucije, zato i pokušava da ih zadrži po svaku cijenu, koje su mrtve, nefunkcionalne, svi će tolerisati. Došao Alija, došao Ilija. Bio Tito, bio ovaj komunistički sistem, bio fašistički, svi će tolerisat, tolerisat takvu jednu instituciju. Neće ti ništa raditi. Sveštenstvo svi, svi tolerišu i priznaju. Samo nemoj se petljati ovam u politiku. Nemoj, a oni će tebi iskoristiti kad im budeš, kad, kad im budeš trebao u svoje političke svrhe. Četvrta stvar koja se da naslutiti iz Sire jeste na početku samom, jeste E, usmjeravanje na izgradnji čvrste akide. Ubrizgavanje čvrste akide u srca, srca ashaba. Mi znamo da je u to vrijeme kjafirska akida bila ispunila život, život ljudi i obaveza je bila očistiti akidu i izgraditi ispravnu i zdravu akidu. Zbog čega? Zbog toga što iz ispravne akide, ak, ak, akide, ispravnog vjerovanja, proizilazi ispravan ibadet. Ispravan ibadet i ispravan životni put, životni put jednog, jednog čovjeka. I ta ispravna akida u isto vrijeme podrazumijeva postojanost na istini. Postojanost na istini i žrtvovanje na tom putu i metka i života i svega ostalog ako zatreba. Vidjet ćemo kasnije zbog čega se pojavljuje nifak, zbog čega se pojavljuje munafici rodovima muslimana. Samo zbog toga što nisu shvatili akidu. Nisu, nije akida bila jaka nisu imali jeki, nisu imali ubjeđenja u svojim srcima i zbog toga su posretali i ostali su, ostali su munafici i ostali, ostali do kraja takvi i u bitkama i, i, i u životu u prvoj državi, islamskoj Medini i tako dalje. Peta stvar jeste i u stvari druga faza koja se spominje u Siriji. Dakle, to je bilo tajno pozivanje nekoliko pouka iz tog e, tajnog pozivanja u islamu jeste javno pozivanje nakon izgrađivanja akide. Nakon izgrađivanja tog prvog safa, koji je Resul sallallahu alaihi ve sellem izgradio u kući Arkama ibn Abi Erkam. Kako znamo da je taj saf bio izgrađen? Vidjet ćemo kasnije dokaz da je taj temelj na kojem treba da počiva sutra islamska država, da je bio jak i da je bio zdrav, jeste što ta skupina kasnije, posle smrti poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kada su se svi pomurtetili, kada su se svi odmetnuli od Islama, oni su ostali čvrsti. Oni su ostali čvrsti. I ovdje ja želim skrenuti pažnju na izgrađivanje jednog jakog jezgra unutar, unutar našeg džemata. Bez obzira gdje živjeli, živjeli u Bosni, živjeli u Evropi, živjeli u Saudiji ili, ili na nekom drugom mjestu zemaljske kugle, kao džemat, kao džemat moramo biti jaki i moramo izgraditi jedno jako jezgro, jako jezgro oko kojeg oko kojih će se okretati sve i koje će podnijeti glavni teret. I vidjet da je taj prvi saf, da je to jezgro kasnije ponijelo najveći teret i da iz tog prvog safa su kasnije bili ko? Od, od, od, a, e, od onih desetorica obradovanih džennetom, osim Omera koji je kasnije primio islam, dakle nije bio od onih prvi, ali jest 40. primio islam, ipak e, se smatra onima koji su prvi, među prvima prihvatili islam, Dakle, od njih su bili i halife, i nosioci, nosioci dave, nosioci islamske države, vođe, vođe ummeta i vođe cjelokupnog čovječanstva. Jer to je taj temelj, to je taj temelj bez kojeg ne može uspjeti ni jedan džemat, jedan islamski, islamski pokret. Zato Resul sallallahu alaihi wasallam kaže Halid ibn Velidu kad se on sporio sa Abdurrahmanom i Aufom i uvrijedio ga je, kaže, o Halide, ili ne psujte, ne psujte moje, ne vriđajte moja sahabe, Ne vrižajte moje sahabe, tako mi Allaha, kad bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo uhud, koliko je brdo uhud, ne bi dostigao njih, vrijed, njihovu vrijednost, ne bi, to, ne bi to dostigao vrijednost koliko je i pregršt od onoga koliko oni vrijedi. Dakle, Halid bio ashab. Halid ne je bio ashab. Međutim, kad je u pitanju vrednovanje ljudi, onda oni koji su prvi ponijeli teret davi, koji su prvi ponijeli poslanik poslava i žrtvovali se, žrtvovali se, oni su, oni su na vagi na vagi jači i teži, teži od ovih. E, zato je bitno izgrađivanje, izgrađivanje tog jezgra. Javna dava počinje sa kuranskim ajetom i suri Hijj, 94. ajet u kojima Allah Đelešanu naređuje poslaniku, sallam sallam, i kaže, audu billahi mine šeitan rađim, fasda bima tu marva arid anil, dža, anil mušrikin. Ti izloži ono što ti je naređeno i okani se mušrika, i ukloni se, ukloni se mušrika. Ili ajet sura Šuara 264. wa anzir ashiratakal akrabin pa pozivaj pozivaj svoju Allah što naređuje poslaniku sa sve pozivaj svoju bližu bližu rodbinu ili takođe uh, Mufesiri spomnju da je jedan od prvih ajeta u stvari uh, od uh, ajeta koji naređuju javno gdje Allah što naređuje poslanik da javno iziđe, jeste وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ Reci, ja sam zaista jasni, opominja, jasni opominjač vama. Znamo kako Resul sallallahu alejhi ve sellem okuplja, okuplja Kureši na Saf. Da ne bi spomjali kompletan taj događaj i kako su ga odbili. Na koji način je Ebu Leheb, njegov Amidža, reagovao kada je, kada je on pozvao njih u tevhid i pored toga što su ga prije toga smatrali povjedljivim i iskrenim i što je se čak, kako stoji u sirama, Ebu Leheb najviše obradovao njegovom rađanju, rađanju poslanika sallam, i govorio im je kada bi vam ja sad rekao da iza brda dolazi vojska koja želi da vas napadne, da vas da vam, da porobi vaše, vaše žene i vašu djecu, bili ste vjerovali e, bi ti si, e, e amin, ti si povjedljivi mi tebi vjerujemo, ti si iskren Okay? Ja vam dolazim sa tevhidom, ja sam vam Allah, posljednji Allahov poslanik, onda kažu lažiš. I tako dalje. Dakle, oku, međutim, kada Ebu Leheb u tom trenutku govori da će ga napadat, da, da, da mu neće to dozvoliti, ko staje u njegovu zaštitu? Ko staje u njegovu odbranu? Staje drugi Amidža, koji nikad nije prihvatio islam. Ali je vrlo, vrlo važno ovdje spomenuti to da je prirodno da u fazi, da u prvoj fazi da ave, dava bude upućena niže rodbini. Zbog čega? Zato što čovjek u takvoj situaciji kad iziđe sa tevhidom, sa, sa, do tada jednom no, za, za ljude nepoznatom idejom, jednom revolucionarnom idejom koja treba kompletan društveni život da izmijeni iz temelja, naići će na veliki otpor. Naići će na veliki otpor, naići će na opasne reakcije, napade od strane ljudi. Takav treba nekoga. Treba nekoga među ljudima ko će ga podržati. I to je sunnetullah, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, objašnjavajući slučaj, mada je Ebu Talib, Ebu Talib nikad nije prihvatio islam, ali ga je štitio, štitio i to, to je bilo samo inicijativno štićenje. Kasnije smo vidjeli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak traži zaštitu. Traži zaštitu, kad je se vratio iz Taifa, traži ličnu zaštitu za sebe od, od nekoga od glavara Mekke odnosno poglavara jednog od, od tih plemena. Dakle, Ebu Talib ga štiti i kaže, Rasul sallallahu alejhi ve objašnjava e, zbog čega je do, do, do toga došlo kako je Allah Želešanuhu dao da se poslije, eh, da se pojavi poslanik, kad god se pojavi poslanik, eh, jedan od poslanika, da, da se pojavi u mnogobrojnom narodu, u mnogobrojnom plemenu iz kojeg se uvijek nađe neko ko će ga štititi, barem preko te krvne veze. Ne, ne mora prihvatiti davu, ne mora prihvatiti istinu, ali će ga štititi preko te krvne veze. Kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, neka se Allah smiluje lutu alaihi selam. Kada je lutu alaihi selam rekao, Allah što nam spominje u suri Hud 80. ajetu, gdje Lut, uh, Lut alaih islam kaže kale lau anna li bikum kuvatun au awa ila ruknin sedid reče da ja imam samo nekoga da ja imam samo muč ili da imam nekoga na koga se mogu pouzati u koga se mogu pouzati, koga se mogu osloniti dakle kad je to rekao Lut alaih islam on je učinio hijđu sam bio je sam jako malo sebenika imao i njegov narod znamo kakve grijehe činio i kada smo došli meleki u ljudskom ljudskom liku. Čuli su, čuli su to ovi mušici i nevjernici, veliki griješnici koji su činili takav razrad. Htjeli su da učini takav grijeh i sa ovim ljudima, ne znajući o kome se radi. Pa je lutala i selam zbog tolike svoje brige, zbog ezijećenja meleka koji su mu došli u zijare, da najave propast njegovog naroda i skoru kaznu, rekao ove riječi, da ja imam samo nekoga jakog, na koga se mogu osloniti pouzati. Pa je rekao poslanik sa selem, sa Allah smiluje lutu, on se pouzdao i oslonio nekog jakog, misliš na Allaha šanu. I kaže, Allah Đalešanu mu nije poslao poslije luta ni jednog poslanika, a da nije bio iz mnogobrojnog naroda. Da nije imao za sebe neku zaštitu. Pa makar taj neko iz tog naroda ne primio, ne primio islam, ali ga je, ali ga je uzeo, uzeo u zaštitu. Šta znači ovo ostavljanje mušrika? Ja rad, a ne mušriki. Šta znači to? Izbjegavanje mušrika mora biti braćo na jasan način. Mi ćemo vidjeti danas, danas u situaciju u kojoj mi živimo, da se pojavljuju raznorazne ideje. Zbog toga su muslimani poniženi. Zbog toga Allah Đelešanu ne da bereketa, jer situacija sit udavi. Situacija nije jasna. Situacija nije jasna. Objavlji, šta znači o, o, klonjenje mušrika? Prije svega to znači obznanjivanje. Prvi ajed dobro govori o, o čemu se radi obznanjivanje islama, ja sam poziv u tevhid, poziv u Allahu, poziv u Allahu u vjeru. To je jedno. Drugo, drugo, nediranje i nevrijeđanje, nevrijeđanje na kakav način, onih koji neće da prihvate islam. Dakle, to ostranjivanje od mušrika i klonjenje njih mora biti izraženo, izraženo i na, na, na jasan način. Nije dozvoljeno, nije dozvoljeno razvodnjavanje davi, i zapostavljanje i gubljenje iz vida jasnih principa islama pod izgovorom zbog pod izgovorom suživota sa mušicima suživota suživota sa židovima sa kršćanima kao što danas kao što to danas rade muslimani u većini u većini država ne, nikada neće spomenuti ni jednom riječu islam ni Muhameda sallallahu alejhi ve sellem čak neće za Allaha dželle šanuhu nikad neće spomenuti njegovo ime ime istinskog boga neće kazat Allah nego Bog. Bog, dragi. A mi znamo da se obožava i da, da, da danas ljudi obožavaju razno razna božanstva. Ali uvijek je, uvijek u Kur'anu, kur'anski majte gdje se spominje Allahovo ime, gdje se ne spominje, gdje se ne spominje imenica ilah, nego Allah, ali u svoji se prevodi Bog. Da bi se odgovorilo nekako. Svek ima je zagovornika takvih koji danas hoće u islamskoj akidi da promjenu terminologiju. Pa kaže ova, ova islamska terminologija je zastarjela. Najčešće na takve ljude koji sebe smatraju učenjacima, pa kažu umjesto fitra, islamski izraz fitra, treba, treba mi u kršćanskoj okruženju u kojem mi živimo koristi izraz kredo. Kredo, to niko, nema pojme niko šta to znači. Ali prilagodi se Bibliji, prilagodi se kršćanstvu, prilagodi se sredini u kojoj živiš i to, nazi, to nazivaju da'avatu bil hikmeti vel ma'izati l'hasana. Pozivanje u Allahu vjeru mudro i lijepim, i lijepim savjetom. Dakle, ni pošto to ne smijemo sebi dozvoliti. Ja sam poziv mora biti u Allahu u vjeru i odricanje od mušrika na, jas, na jasan način, ali ne, i dostojanstvo i ponos nevrijeđanje, nevrijeđanje onih koji, koji treba da pozoveš, koji će sutra možda biti potencijalni, potencijalni muslimani. I obilježje nove dave, braćo. Kako je bilo obilježje nove dave? to je isto tako stvar na koju moramo skrenuti pažnju i koja je vezana za naše stanje u kojem mi danas živimo. Tri stvari. Vjerovanje u Allaha Đalešanu. Obilježi novi dag. Vjerovanje samo u Allaha Đalešanu. Vjerovanje u Muhammeda s.a.v. kao posljednjeg Allahovog poslanika i vjerovanje u sudnji dan. Vjerovanje u sudnji dan. To su obilježe nove dave koja je Resul s.a.v. spomenuo u svojoj uvodnoj i prvoj hutbi kad je, kad je okupio, kad je okupio Kurešije na saf. Kada je rekao, tako mi je uh, Allaha, dakle, uh, uh, zaista vođa, neće iznevjeriti nikada nek svoje podanike ili svoje stado, tako mi je ga u čije ruci, moja duša, nema drugog Boga osim Allaha, Đalešanu, i ja sam, ja sam onaj Allahu poslanik, zaista sam ja poslat vama posebno, a svim ljudima, svim ljudima uopšteno, Tako mi Allaha umrćete, umrćete kao što, kao što zaspijete, a bit ćete proživljeni kao, kao što se probudite iz sna i bit ćete e, pitani za ono što ste radili i na kraju je ili vječni džennet ili vječni džehennet. Dakle, u ovoj svojoj hudbi Resul s.a.v. jasno je naznačio nove principe dave. To su vjerovanje samo u Allaha, vjerovanje u poslanika s.a.v. i sudnji dan. Zbog čega ovo braću naglašavamo? Zbog toga upravo što danas u ovom vremenu nije to samo stanje, stanje u Bosni. Tako je u većini, islam, većini e, država gdje žive muslimani ili, ili muslima, većini muslimanskih država gdje se zagovara nekako izjednačavanje vjera ili tolerancije među vjeroma ili komu, ekumenizam ili nekakav razgovor na istoj razini između kršćana i muslimana, između židova i muslimana i kad se govori polazište u tim razgovorima je uvijek šta? Jedan Bog. Vjerovanje u jednog Boga. Ništa dalje. Nema dalje. Spomeni im ove druge principe. Odmah će to da razilažim. Jer to su principi koji nas rasno razdvajaju i koji naglasio poslanik sa vecelem. Spomeni im Muhammeda sallallahu alaihi wa kao posljednjeg Allahovog poslanika koji je poslat svim svjetovima. Svim svjetovima. Otovo je. Odmah, odmah je razilaženje. A dok, god, dok si god na toj razini, na, na, na, na priči i na razgovoru o jednom Bogu, oni ipak mogu s tobom pričati. Oni ipak mogu s tobom pričati. Mi vjerujemo jednog Boga, svi vjerujemo u Boga, kao da Allah Đelešanohu nije objavio vjeru, kao da Allah Đelešanohu nije objavio akidu, nije objavio program, kao da nije poslao poslanika sa sam s jasnim programom. Dobro, ako vjerujemo u Boga, kako ćemo ga obožavati? Allah nešto od nas traži, Allah nešto naređuje, Allah nešto zabranjuje, kako ćemo to znati? Po kojem programu da radimo, ako ne budemo slijedili Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? E zbog toga, Zbog toga Allah ne da, ne da, ne da takvima brekete. A vallahi, mi smo, mi smo juče pričali u autu, kada bi se samo jedan, javna, jedna javna tribina održala na televiziji, gdje bi učestvovali, neko učestvo, neko oni pozovu svoje najveće, uče, najveće učenjake. Da iziđe samo jedan istinski mu'min koji poznaje islam, ne bi imali, ne bi imali nikakvog odgovora. Sigurno bi pali. Ali oni to ne dozvoljavaju jer znaju. Jer znaju za to. Meni je ostalo, ja ću spomenuti onaj Hafs Efendija, Hafs Mohamed, nije, nije, nije jutro spomenuo tu. Ostalo mi smiješno e, iz onog razgovora, a spomenuo je razgovor sa kršćanima, sa kršćanima na tu, na tu temu. I kaže, bilo je, između ostalog, bilo je pitanje pretjerivanja u vjeri. Guluf din, šta to znači pretjerivanje, šta to znači pretjerivanje u vjeri? E, I onaj srpski svešnik, znate šta je rekao? Kad su ovi gledalci koji su postali to pitanje, e, Hafiz Muhammed ga Allah nagradio, ne lijepo objasnio, to, vi su ostali bez teksta. Međutim, ovaj Srbin kad mi je poslano to pitanje, rekao je, je, kako god da to definišemo, šta je da je to nevalja? <laughs> ne, nema pojma šta će, on ne zna šta će reći. On nema pojma, dakle, od temeljni, a došao, došao tu da raspravlja, šta je da je nevalja. Ali ne daju tu, ne daju tu. Ali zato mi moramo imati jasnu predstavu, jasnu predstavu o tim, o tim stvarima i, zna, i znati gdje, i znamo šta treba da ponudimo. Gdje su jasne razlike? Gdje su, ka, kako napraviti jasnu razliku između istinske akide i laži koje on nudi i koji zamotavaju u nekakve filozofije i ljudi u blandi da bi je ponudili ljudima i srivili kao istinu. I izjednačili je sa istinom. Ono što ja još želim spomenuti u večerašnjem versu jeste, braćo, vezano za naše organiziranje, za naše džemate, a možemo izvući pouke iz, iz Siri, Sulasa Veselem, jeste upravo ova kuća Erkama i Bina Tri godine Resul sallallahu alejhi ve sellem okuplja tu ljude. Tri godine, subhanallah, da niko nije saznao od mušika gdje se okupljaju muslimani, koja je to kuća i kakva opasnost prijeti, prijeti odatle, odatle mušicima. Nikad. Čak i Omer, kada ga je, kada ga je Nuaym ibn Abdullah upitao jedan put, kuto ti odlaziš, gdje ti ideš? Rekao je, edhamu ila Muhammedin fi dari, a inda safa. Idem da se vidim s Muhammedom u kući na safi. Nije odredio tačno koja, koja je kuća. A zbog čega oni nisu otvorili? Zbog čega? E, ovi učenjaci islamski u Siriji spomenju nekoliko vrlo interesantnih detalja koje ja želim spomenuti. Kaže, Kurešije su bile zavarani kad je u pitanju okupljanje novih muslimana, novih pristalica s nekoliko, s nekoliko strana. Prvo, Erkam ibn Abi Erkam bio je, nije bio poznat po svom islamu. Nisu mušici uopšte znali da je on primio islam. Kurešije nisu znali da je, da je on primio islam. I onda kako bi moglo nam upasti da se muslimani, da Muhammed Islam okuplja nove pristalice, da im objašnjava Islam u kući čovjeka koji nije primio Islam. Druga stvar, on je bio iz plemena Benu Mahzum. A, poslani sa Selem je iz, od Hašimovića. A oni su bili u stalom natjecanju. U, ko, će, ko će biti e, u, stalom, u stalom borbi za prestiž u društvu. Tako da nisu imali pojma, da nisu mogli nikako zamisliti da jedan čovjek iz, iz plemena Benu Mahzum može dozvoliti da se u njegovoj kući u takvom u okruženju ti svi njihovih vođa i tih ljudi održavaju takvi sastanci. I treća stvar, vrlo interesantna. Erkam ibn Erkam je bio mladić sa nepunih 16 godina. Praktično dijete. Praktično dijete. I nikad je nije moglo nam pasti da se, da se takvi sastanci održavaju u kući jednog djeteta, jednog, jednog, jednog dječaka koji je, koji, je primio, koji je primio islam. Dakle, to je, zato je ovaj izbor izbor ove kuće i ovog čovjeka, ovog mladića, radi Allah ta'ala, od strane poslanika s.a.v. vrhunac mudrosti Rasula s.a.v. i na ovo treba obratiti pažnju i ovo trebamo uzeti, uzeti kao pouku. Uzeti kao pouku. Dalje, na početku dava. Šta je izvor snage? Znamo na kakva su iskušenja nalazili ashabi, prvi muslimani. Mijenja se kompletan njihov život. Kompletan njihov život do juče živjeli u miru, živjeli u bogatstvu, živjeli u izobilju, živjeli su u tami normalno, duhovno, ali sad prihvataju islam, imaju uputu. Međutim, iskušenja su velika. Iskušenja su velika. Šta je država? Šta je država? Zato ćemo spomenuti nekoliko stvari vezanih za Allahu objav, za Kur'an, kao izvor spoznaje. Dakle, to je stvar s kojom svaki mu'mini daija treba da počne i za koju ima najveću potrebu za kojom ima najveću potrebu. U kući Erkama i mi Erkama su objavljivani prvi kuranski ajet. Resul sallallahu alaihi sellem dolazio, dolazio sa objavom. Ashabi se, ashabi se tu okupljali. I u srca njihova uprizgavana akida, akida, ne filozofija, ne perzijski stihovi, njihove, njihove neke gluposti, nego su ashabi, dakle, ta prva generacija odgajana samo na vahiju, na Allahu, na Allahu i objavi na sunetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, ta, no, ta generacija koja treba da izmeni društvo iz temelja, odgaja se samo na Kur'an. I to je bila garancija, to je bila garancija, inša Allah, da oni koji budu odgledani na Kur'an, da će, da će uspjeti, uspjeti uspostaviti islamsku državu i da će se osloboditi tog džahilijeta koje, koje, u kojem oni živi. I ovi sastanci su bili svaki dan, brač. Svaki, svakodnevno se Resul sallallahu sastaju u ovoj kući sa, sa, sa novim muslimanima koji su, koji su sa oni, e, tu su raspravljali o tim, o svim novim stvarima, novim događajima, za koje poslanik sa sam nije znao, a svi su donosili nove vijesti iz, iz kuća, iz porodica, iz kojih dolaze, šta se dešava i tako dalje. Zato je danas svakom daji u njegovom radu, u njegovom radu za Allahu vjeru i svakom pokretu koji teži izgradi islamske države, obaveza da se vrati istinskom proučavanju Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zbog čega su, zbog čega su bili važni sastanci? Dakle, rekli smo, Resul sa sebe okuplja sahabe svaki dan tu. Tu se braću učvrstuju, učvrstuju radovi. Wallahi, zbog čega ja kažemo svaki dan se održavaju sastanci? Dakle, nisu im nikad odjeli ti sastanci. Ne samo tu, nego su žudjeli, nego su žudjeli da dođu, teško su čekali da svane novi dan, da se okupi uz poslanika sallallahu alaihi sallam. Da se okupi Šta mislite, kakav je kapital za jednog sahaba bio samo jedan kur, novi kuranski ajd koji, koji bi siđi, pa, pa i poslanik sallallahu alaihi sallam saopšti sa, sa, sa, sa, I kad on s takvim bogatstvom izlazi, odlazi svoju kući. Odlazi svojoj kući teaca. Pa sutra očekuje novo saznanje. Sutra očekuje nove ajete. Želi, želi da ih sazna od poslanika, sallallahu alaihi sallam. I onda ashabi dolaze, obavještaju poslanika, šta su čuli, na što su naišli svojim porodicama, šta se priča, šta se govori, E, kako su reagovali, kako su postupili, kakve su bile reakcije njihovog naroda, odnosno njihove porodice i onda im poslanik sa sebe daje savjete, daje uputstva, daje naredbe i ti stalni sastanci između vođe i njegovih vojnika, odnosno između emira, između šejha, učenjaka koji vodi jedan pokret i njegovih pristalica koji su sljedbenici tog, isti, tog pokreta, mora, uh, ti sa, stalni sastanci dakle, mora da se dešavaju jer oni rješavaju najkrupnije probleme najkrupnije probleme, sprečavaju unošenje fitne, unošenje nereda, nereda u taj saf muslimanski. Dalje, dalje, e, oni, oni su uništavali svaku mogućnost lošeg mišljenja, lošeg mišljenja o emiru, lošeg mišljenja o vočstvu, lošeg mišljenja o jedni, jedni o drugima. Jer ako se to desi, ako se to pojavi, ako šeitan ubaciti na sve se, to se rješava na licu mjesta. Rješava se odmah na, na licu mjesta. Dakle, ti sastanci imali veliku pozitivnost. I zato ja skrećem na njih, na njih, na njih pažnju i pozornost. A nasuprot tome, nesastajanje sa ljudima, nesastajanje, šta prouzrokuje? Prouzrokuje prije svega udaljenost džemata, udaljenost pojedinaca jedni od drugih. Što se manje viđamo, srca su, srca, srca su dalja. Ši, mogućnost širenja fitne, unošenja, unošenja nerijeda preko ne, provjerenih informacija, ta, tu slabi akajska veza, slabi akajska izgradnja, pojedinca i džemata i tako dalje. Dakle, to su stvari na koje treba skrenuti pažnju danas u našim, u našim džematu, odnosno u našim džematima ili kod islamskih pokreta koji žele da uspostave islamsku državu. Zakon Allah, hajde se vana,